Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը Տողգյուղում հանդիպել է ռազմական բանակումի մասնակիցների հետ։ Իլհամ Ալիևի քաղաքականության հետևանքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հայտնվել է փակուղում։ Թերեզա Մեյին նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 200 գրակոց։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրության առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Հուլիսի 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու հադրութի ուղությամբ Հորադիս բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանական պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ԼՂ ազգային ժողովի հայրենիք համբակցության նախագահ Արթուր Թոմասյանի ուղեկցությամբ երեք այցելել է Հադրութի շրջանի Տողյուղ եւ հանդիպում ունեցել համայնքի տարածքում տեղակայված ուսանողների ռազմական բանակումի մասնակիցների հետ, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Էդուարդ Շարմազանովը նշել է, որ հանդիպումը բազմախորուրդ է, քանի որ կայանում է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Նրա խոսքով բանակումը հերթական վկայությունն է, որ հայ երիտասարդությունն իր papերի հերոսական գործի արժանի շարունակողն է։ Շատ կարևոր ազգանվեր գործ է։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրից հիշողության մեջ այսօրը վառ է մնալու, որովհետև դժվար է պատկերացնել մի միջոցառում, որտեղ այսքան խորհուրդներ կլինեն։ Խորհուրդ համար մեկ դա այն է, որ ազատագրված Արցախում Մայր Բույուսյանների նոր սերունդի ներկայացուցիչների բանակումը փաստում է այն կարևորագույն հանգամանքի մասին, որ նոր սերունդը իր հայերի հաղթանակների ճառանգորդն է եւ կրողն է այն գաղափարների, որ 90-ականների սկզբին է հիմնադրվել։ Նոր սերունդը Չնայած ադրբեջանցիների նենք գործողություններին ապրիլյան պատերազմի ընթացքում վճռական է եւ ինչպես դուք ապրիլյան քարոզիա պատերազմի օրերին հանգանակություն էիք կատարում եւ բոլորը միահամուռ մեր տղաների, մեր եղբայրների կողքին էիք, մեր զինվորների կողքին էիք։ Այսօր ցույց եք տալիս ձեր օրինակով, որ դուք ոչ միայն բարոյական, ֆինանսական օժանդակություն եք ցուցաբել, այլ այսօր այստեղ ձեր ներկայությունը այս համազգեստներով ապացուցում է, որ դուք յուրաքանչյուր տղա թե աղջիկ ազգի զինվորներ եք։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը հանդես է եկել թեմատիկ դասախոսությամբ հայոց ազգային գաղափարախոսության եւ Նժդեհյան հայրենասիրական դասերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակն իր խոսքում ներկայացնելով Նժդեհի ցեղակրոնական ուսմունքի արժեբանությունը կարևորել է հայապահպանության եւ ազգային ինքնագիտակցության պահպանման գործում հայկական երկու պետականությունների շուրջ համախմբման գործոնն ու հայրենակերտումը, որը յուրաքանչյուր հայորդուց պահանջում է այդ առաքելության հարցում սեփական դերի ու անձնվիրության անհրաժեշտության գիտակցում։ Ըստ իս յուրաքանչյուր ազգ ունի իր արժեքային համակարգը, իր արժեքները, որոնք ի սկզբանե արարիչը տվել է։ Պարզապես դրանք կամ հավաքված լինում են, կամ չեն լինում։ Ցեղակրոնությունը ինքը ուսմունք էր, որի նպատակը հենց դուք եք երիտասարդներին դաստիարակել, նժդե ճշմարիտ քրիստոնյա էր։ Ցեղակրոնությունը ինքը աշխարհիկ ուսմունք էր։ Ցեղի ոգին կրել իր մեջ։ Նժեն ասած որ մեզ անհրաժեշտ է մի սերունդ, որը վեր կլինի բարդույթներից եւ կլինի Հայկի ու Վարդանի գաղափարների շահունակողը։ Ռոբերտ Աբաջանները այդ գաղափարով են նահատակվել։ Այնուհետև ճամբարականները հնարավորություն են ունեցել հասարակական, քաղաքական, տնտեսական բնակավարներում եւ Սփյուռքում հայապահպանության ուղղությամբ տարվող պետական քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր ուղղելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահին։ Պատասխանելով այն հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն այն մասին, թե ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքը ռազմավարական նշանակություն չունի, արդյոք չի հակասում մեր ազգային շահերին, Էդուարդ Շարմազանովն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը հասարակության մեջ շրջանառության մեջ է դրվել կոնտեքստից դուրս, քանի որ Սարգսյանի հայտարարության թիրախը ադրբեջանական լսարանն է եղել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակի պարզաբանմամբ ադրբեջանական կողմն իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ էր տարածում, թե իբր հայկական բնակավայրեր է գրավել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պատասխան էր հենց այդ կեղծ տեղեկատվությանը, որ մենք անբնակ տարածքներ ենք կորցրել, ոչ թե բնակավայրեր։ Նախագահը այսօր ասում է, ասում է՝ «Պատասխան ադրբեջանցիների որ այո լացնեն, մենք էս ենք կարել, էս ենք գրավել, շուտ միացած, այսքան գյուղ ենք գրավել, ենք այն։ Նախադրը ասում, դու ոչ մի բնակավար չես գրավել։ 800 հեկտար գրավածել է, ոչ մի բնակավար չկա, այսինքն դու արջե գրած քննիրը չես լուծել։ Մենք քուտ ուտում ենք, ադրբեջանցիների գծած, որ դու շուր ենք տալիս։ Նախագահի ասված ուղված էր Ալիևի եւ այն մարդկանց, ովքեր որ փորձել են ապիլան պատերազմը, մեկը ասել որպես Ադրբեջանի հաղթանակ, որ ադրբեջանցիները կան հերոս են, եկան տնի դրանուցին, նախագահն ասել որ 800 հեկտար է գրավել, որոնք իմ համար ռազմավարական նշանակություն չունեն այդքան մեծ։ Ինչու՞ չունեն, որովհետեւ դա բնակավայր չի, որը բնակավայր մենք չենք տվել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 1992-1996 թվականներին Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար, Ռուսաստանի նախագահի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով լիազոր ներկայացիչ Յակոմ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը շատ է ափսոսում, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ հետաքրված շատ քաղաքագետներ ու փորձառու լրագրողներ չեն հիշում այն կարևոր փաստաթուղթը, որի հիման վրա 1994 թվականի մայիսի 12-ից Ղարաբաղի շուրջ ձեռք է բերվել հաշտություն։ Ըստ նրա դա շատ ավելի խիստ էր իր պահանջներով, քան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն էին։ Նա նշել է, որ կրսեր Ալիևի ցանկություններն ընդհանրապես չեն համընկնում նրա նախորդի Հեյդար Ալիևի ցանկությունների հետ, եւ հենց կրսերի քաղաքականության հետևանքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հայտնվել է փակուղում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի մոսկովյան հանդիպումներից, որի օրակարգում լինելու է Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը, դրական ակնկալիքներ ունի։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Մենք արժևորում ենք նման հանդիպումները, մանավանդ որ այսպիսի երկու հեղինակավոր պետություն, որոնք ԵԱԿ Մինսկի խմբի եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ են, շահագրգռված են, որ հակամարտությունը կարգավորվի ու կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Միգուցե նման հանդիպումների ժամանակ ինչ որ քայլ կկատարվի մեխանիզմների մշակման ուղղությամբ, որոնք պետք է խաղաղությունն ու կայունությունը ել ավելի ամրապնդեն, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Բոլորի համար պարզ դարձավ, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս սառեցված մնալ չի կարող։ Այս մասին նշել է ամերիկյան ազդեցիկ վերլուծաբան Սթիվեն Բլանկը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրի նշանակությունը վերջին շաբաթներին կտրուկ ավելացել է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն իր տեղն է գրավում այլ կարևորագույն խնդիրների՝ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի եւ Սիրիայում ընթացող պատերազմի հետ միասին։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի կողմից Մոսկվայում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ընթացքը քննարկելու նախաձեռնությունը, վերլուծաբանը նշում է, որ ապրիլյան պատերազմը միջազգային հանրությանը ստիպեց խնդրին այլ կերպ նայել։ Պարզվեց, որ այն կարող է պայթել շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալով ամբողջ Կովկասի, Մերձավոր Արևելքի եւ նույնիսկ Եվրոպայի համար։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, թե ներկայումս ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները որքան վատ վիճակում են գտնվում, ապա խնդրի սրումը կարող է իսկապես վատագույն հետևանքներ ունենալ։ Մարտունու շրջանի խնուշինակ համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու խաղողագործությունն է։ Ինչ խնդիրներ ու հոգսեր ունի խնուշինակը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Խնուշինակի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները մասնագետների եւ հենց իրենց խնուշինակցիների հավաստմամբ բավականին նպաստավոր է հողագործության ու խաղողագործության համար։ Համայնքապետ Կամո Մուսայելյանի խոսքով. Մեր համայնքի տարածքը կարելի ասած ամենահաջող գյուղատնտեսությունն է, ու ես զբաղվում եմ բարձրանքս, բտղատու այգիների տնկման։ Մեր խաղողագործությունը ամասության ոլորտում։ Մեծ ամասության հա, հաջողության ենք հասնում։ Եթե, ասենք, կարկոտահարությունից հանցան անհավիտներ չեն։ Չեն գնում, այո, հա, հա։ Համայնքը լրիվությամբ գազիֆիկացված է, ուրախությամբ նշեց համայնքապետը։ Ինչ վերաբերում է ռոռոկման համակարգին, ապա խնդիրն արկա է կիսով չափ, Կամո Մուսայելյանը բարձաբանում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերը Ռոռոկովիչ են։ Աստվածիում մեդին էլի Անդրեյակ։ Հա։, հա Մենք վերջերս մեզ դա նախկինում կոլտոսյան ժամանակ որ արտեզյան ջրհորներ այլալ եկալ են վերանորոգալ որոշ մասով ինչքան հնարավոր այլալ այդ ռոռոկման ջրի հարցը կարելի ասած լուծվել է Վերջին տարիներին ԼՂ կառավարության օժանդակությամբ խնուշինակում վերակառուցվել է դպրոցական շենքը, որտեղ սովորում է 98 աշակերտ։ Համայնքապետի հաղորդմամբ ուսուցչական կadrերի խնդիր չունի կրթօջախը, իսկ համանկապարտեզը մանկապարտեզի վերանորոգում կարիք ունենք, որը են նախադպրոցական տարիքի երեխաները միջի նորմալ պայմաններում չեն, բայց այդ հարցը նա կառավարության ասվածա եւ իրանք այդ հարցը շուրջ ընթացքի մեջ է եւ մտածում են այդ մասին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ ընտանեկան ճամբարն այս տարի կանցկացվի Ասկերանի շրջանի Պատարագյուղում։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարից տեղեկացել է Բելալալյանը։ Ընտանեկան ճամբարների կազմակերպումը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կարևոր ծրագրային ուղղություններից է, քանի որ դրանով մենք քարոզում ենք ընտանեկան արժեքներ, մեկնաբանում է նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Յուրաքանչյուր պետության հիմքը ընտանիքն է, ինչքան ամուր է ընտանիքը, այնքան ամուր է պետությունը։ Դրա համար մենք ամեն տարի այս ծրագիրը իրականացնում ենք եւ հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդ ընտանիքներին միասին անցկացնելու իրենց հանգիստը մեր երկրի որևէ անկյունում, ծանոթանալ նաեւ այդ տարածքին, պատմամշակութային ժառանգությանը, նաեւ մրցումներ են կազմակերպվում, որտեղ ընտանիքը պիտի ներդնի իր բոլոր ուժերը համատեղ ջանքերով հաղթանակի հաս ներկայացնելու համար։ Այս տարի ճամբարի անցկացման վայրը ընտրվել է Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղը, իսկ այդ ընտրությունը ինքնանպատակ չի եղել, բարձաբանում է մշակույթի եւ երիտասարդների նախարարը ընտրել ենք այն պատճառով, որ շատ հարուստ անկյուններից մեկն է, մեր մշակութային գոտիներից մեկն է, մշակութային տարածք է ճանաչվել Արցախում եւ հնարավորություն ենք տալու ճանոթանալ թե պատմամշակութային ժառանգությանը, նաեւ այնտեղ գործող երիտասարդական ճամբարի բազան օգտագործել այս ծրագրի իրականացման համար։ Ճամբարը կկայանա օգոստոսի 23-ից 25-ը։ Ըստ ծրագրի ճամբարին կարող է մասնակցել 16 ընտանիք, սակայն երբեմն հայտատու ընտանիքների թիվը գերազանցում է ծրագրով նախատեսվածը, իսկ նախարարությունը չի մերժում։ Այս պայդրությամբ արդեն 16 ընտանիք դիմել է նախարարություն ընտանեկան ճամբարին մասնակցելու համար։ Նշենք նաև, որ ճամբարի ծրագրում ներառված են այցելություններ, տեսարժան վայրեր, ազգային երկու խաղ, ինչպես նաև մարզական մրցումներ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն։ Հանրապետության նախագահ Տոնի Արթիվ շնորհավորել է դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեին, դեսպանության աշխատակիցներին եւ իդեմս նրանց Ֆրանսիայի ամբողջ ժողովրդին։ Սերժ Սարգսյանը Տոնի Արթիվ նաեւ շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբետ II-ը Թերեզա Մեյին նշանակել է վարչապետ։ Պաշտոնում հաստատվելուց հետո Մեյը հայտարարել է, որ կշարունակի Քեմերոնի ուղղվածությունը միավորել երկիրը եւ վերականգնել սոցիալական արդարությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը կոչ է արել Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետին սկսել Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցությունները, որքան հնարավոր է արագ։ Օլանդի եւ Մեյի հերախոսազրույցում Օլանդը կրկին ցանկություն է հայտնել, որ เป զի Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցություններն արագ սկսվեն։ Սպասվում է, որ մինչև այս տարվա ավարտը Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը զբաղված կլինի Եվրամիության կազմից դուրս գալու բանակցություններով։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեին Միացյալ Թագավորության Պահպանողական Կուսակցության ղեկավարի եւ երկրի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է աղել։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Հայաստանը կարևորում է Միացյալ Թագավորության հետ փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև մեր երկու ժողովրդների միջև բարեկամության հետագա խորացումը։ Լիա հույս եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ կկարողանանք որակական նորմակարգի բարձրացնել մեր բարեկամական կապերը եւ նոր շունչ հաղորդել երկկողմ օրակարգին՝ ի բարօրություն մեր երկրների, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Մարզասերների համար Հայաստանի հավաքականի հաղթանակով ավարտվեց Թբիլիսիում անցկացված բասկետբոլի կանանց մինչև 18 տարեկանների Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունը։ Եզրափակիչում Վահագն Հարությունյանի գլխավորած թիմը մրցեց Վրաստանի հավաքականի հետ եւ հաղթանակ տարավ մեծ առավելությամբ 66-32 հաշվով։ Կիսա եզրափակիչում Հայաստանի թիմը մրցել էր Մալթայի հավաքականի հետ եւ առավելության հասել 59-43 հաշվով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է արևային եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։